บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าคำคุณศัพท์สองย形ินิดิฉันสวมชุดสีฟ้าออา青いドレスを着ていますดิฉันสวมชุดสีแดง

ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว白いカバンを買います。ดิฉันต้องการรถคันใหม่新しい車がいります。ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง速い車がいります。ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย 快適な車がいります。ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน上には年取った女性が住んでいます。ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน上には太った女性が住んでいます。ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง下には好奇心旺盛な女性が住んでいます。 แขกของเราเป็นกันเองお客さんは親切な人たちでした。แขกของเราเป็นคนสุภาพお客さんは礼儀正しい人たちでした。แขกของเราเป็นคนน่าสนใจお客さんは面白い人たちでした。ดิฉันมีลูกที่น่ารัก